السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السابع والثلاثون يقول المؤلف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا في حديثي زي مسألة عظيمة من مسائل الدين وهي مسألة الهجرة الهجرة يعني الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لا يعني عبادة عظيمة كغورة كتوكا ميجيا كفار كايندا بلاد الإسلام كايندا ميجيا وإسلام كويشنا وإسلام نكتنغمانا ناو hivi ndivyo mwislamu anavyotakikana haifai kwa mwislamu kuishi baina ya makafiri kwenye miji ya kufar ikiwa ana uwezo wa kuhajiri kama hana uwezo wa kuhajir basi atasubiri lakini kwenye moyo wake kuwe kuna nia siku yoyote akipata uwezo atatoka hii ndo inavyotakikana sio ah mimi sina uwezo kugura alafu ukanuia mwenye kukaa pale pale kupiga kambi pale uowe uzae ujukuu hapo hapo la hii e, bila shaka itakikane inayotakikana siku yoyote kwenye moyo wako iwe kuna nia siku yoyote nitakapokupata mpenyo nikatoka halas nitatoka nilekee miji ya Kiislamu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani ndio ametuamrisha hivyo akawaita wale walowata kugura kwenda miji ya Kiislamu akawaita madhalim wakawaitwa dhalim wamejidhulumu nafsi zao إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم كنا مستضعفين في الأرض ملائكة وكوليزة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها Kwa hivyo Allah aliwaita madhalim. Kwa nini ni madhalim? Wamejidhulumu nafsi zao kwa sababu gani? Taraku alhijra. Ndio mbele Qur'ani ikawauliza alam takur ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha waliposema kwamba wao walikuwa kwenye miji ya kufar wako na dhiki hawawezi kufanya ibada waziwazi hawawezi kufanya shaira za Kiislamu waziwazi wakatazwa ataulizwa na Allah ataulizwa kwenye Qur'ani ألم تكن أرض الله malaika wauliza alam takun ardhullahi wasi'a fatuhajiru fiha kwani ardhi ya Allah sipana mbona hamkuhajiru mkatoka kwa hivyo wakawa wenye kuadhibiwa lidhalika hii aya ulama sema ndio nas ya kuwajibisha na kufaradhisha kugura kuhajiri kwenye biladul kufur kwenda kwa wale biladul islam allahumma illa wale wa udhuru kisharia illa almustadhafina min nisai wal wildan kama Allah alivyosema wale wanyonge wakongwe wazee watoto wanawake hawa hawana istitaa mpaka wanaume wasimamie kwa hivyo kama mtu hana istitaa ya kugura ndio atapewa udhuru lakini haina maana ndo wapige kambi ha, siku yoyote akipata fursa kutoka miji ile ni lazima atoke wajibu asiseme ah mimi huchuma huko ukaa kichuma la hada la juzu hada kwa nini kwa sababu ina maana wewe umekaa hapo kwa kupenda kwa kupenda na kwa kutaka kwa sababu mwenye kukaa kwa udhuru hana istitaa huwa ana dhiki siku yote atamani tu apate istitaa atoke lakini ikiwa mtu yuwakaa na huko kikusifu ah huko bwana alhamdulillah maisha raha fi kadha fi kadha kitu fulani bure kitu fulani bure huko hakuna tena na kulinganisha bila shaka huo hana nia kutoka kwa hivyo ina maana huyo hajapanga kugura apate istitaa asipate istitaa ina maana ameamua maisha yake yamalizikie huko billah wa hadha haram la yajuz bila shaka kwenye hadithi mtume alayhi salatu wassalam alisema ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina dhahrani almushrikin la yataraa narahuma hicho ndicho kipimo hadithi ileweka sema mtume sallam mimi nimejitenga niko mbali siko na yeye nani kila muislamu atakaye kuishi kwenye miji ya kufar huyo mimi nimejitenga na yeye mtume asema siko na yeye tena awaepuke akae mbali mpaka wakiwasha moto wote wawili wasionane moto wao usiku moto ukiwasha huonekanwa mbali sana sasa kama ile miji ya kufara lao itarurumbisha moto na miji ya muslimun itarurumbisha moto muweko umbali kiasi kwamba moto miwili haionani hichi kipimo aliweka mtume saa salam kwenye hadithi kuonesha ataka namna gani mtu aweko mbali mbali sana na biladul kufur na miji ya kufara lidhalika ndio mtume au sharia ikatwekea hijra kugura lakini maal asafi shadid leo waislamu wengi hawafahamu kwamba kugura kwenye miji ya kufar ni lazima wao wanaona si lazima yani taajabu utastaajabu utashangaa na aya kwenye Qur'ani iko wazi na hadithi za mtume ziko wazi lakini utakuta sisi waislamu wengi hatujui kama wala hatuna habari kama kwamba ni haramu kuishi miji ya kufara wao hata kuna shida lidhalika ulama walieka dharura za mtu kusafiri kwenda miji ya kufar ni haramu illa bishurut ulama ameweka masharti الشرط alawwal aende kwa haja ya da'wa amekwenda mitumwa kama dai aende kalingania watu la haraj hii ni dharura pili awe atakwenda kimatibabu tena ni lazima kukosekane kwenye miji ya Kiislamu miji ya Kiislamu yote matibabu yale hakuna hayapatikano ila miji ya kufar hapo ndo utaruhusiwa kwenda tatu kwenda kusoma ilmu ya, ya kidunia ambayo kwamba sisi waislamu twahitajia na ile kozi kwetu sisi hatuna hatuna mpaka tutoke kwenye miji yao basi pale yajuzu watatumwa waislamu wawili watatu waende wasichukue ile ujuzi watuletee hizi ni dharura ulama ameziweka ama kwenda kwa nia ya kuishi mimi nataka kuwa raia wa huku bila shaka hala haram la yajuzu moja kwa moja maana hiyo si dharura hiyo si dharura lidhalika aliyekwenda kwa nia hiyo ya kwenda kupiga kambi au amekwenda kwa nia kwamba yeye معذور أسمى ميمي بانا نمعذور نمكوين دا كتفوتا كسب الرزق ميمي نمعذور كسبابو نمكوين دا كتفوتا رزق هذا حرام لا يجوز كسبابو رزقي هيكو زنغونيتو ولا هيكو بلاد الكفر بكياك رزقك كل مهالة الله سبحانه وتعالى سيما فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه tembeeni kwenye ardhi yote hakusema ardhi fulani tu ndo kuna riziki mahali fulani wala nchi fulani la amesema tembeeni kwenye hii ardhi na, huko na kwako ulioko pia ni ardhi kwa hivyo tembeeni kwenye ardhi yote wakulu min rizqi na mutafute riziki Allah mule kwa hivyo aliyekwenda kwa siaha ah, mimi ndo kufanya utalii ndo kutembea ndo kupumzika uzunguni kidogo au biladi zingine za gharbu kupumzika kurudi ni haramu zote la yajuz haifai kwenda kwa matembezi haifai kwenda kwa kupiga kambi kuishi kuamua maisha yako ni huko haifai kwenda ila kwa dharura hizi walizoziweka ulama kwa hivyo hii ni masala ya hijra ni masala muhimu sana sana sana lazima tuyafahamu kisheria hivyo ndivyo sharia inavyotaka mimi sizungumzii matendo yetu matendo kila mtu utenda atakalo lakini sharia yataka hivi tutende tusitende hiyo mada nyingine طيب mtume alayhi salatu wasalam kwenye hii hadithi baada ya kuftahi makka amefungua makka akaiftahi makka kwanza ilikuwa ni biladul kufr makka kwanza imekuwa ni biladul kufr si biladul islam baada ya mtume swalla sallam kugura ndo maana mtume akagura maka kaenda Madina kwa sababu haukuwa mji wa Kiislamu ilikuwa ni mji wa shirki na kufru mtume swalla sallam alipohajiri akaenda Madina akaasisi dawla ya Kiislamu kule Madina akaja kuikomboa maka kuitoa kwenye mikono ya shirki kuirudisha kwenye mikono ya tauhid aliyoasisi nabii Allah Ibrahim alayhi salam sasa aliporudi kuftahi maka akafungua maka akavunja masanamu akatoa shirki kwenye masjidi alharam akavunja kila kitu shirki akakataza watu kutufu uchi maana alikuwa kitufu uchi waume kwa wake wote kitufu uchi wal billah wanaume tu akiambiwa kae mbele wanawake nyuma kisha wazunguka uchi wal billah thumma jaa mtume sasa alipokuja fathu makkah akamtuma ali aende atangaze kwenye majumba ala la yatufanna baada al-yawmi mushrikun wala uryana kuanzia na leo mtume amekataza mushrik kutufu na mtu uchi kutufu la juz ikakatazwa hayo yakaondoshwa yote akayasafisha baada ya kumaliza hiyo kazi ndo akasema haya maneno akasema la hijrata ba'da al hakuna hijra hijra ishamalizika makka makka hijra ishamalizika baada ya kuftahi yani baada hii safari yangu leo kuftahi maka shaiftahi ashaifungua maka ashaondosha shirki kwa hivyo maka umekuwa mji wa Kiislamu sasa na mtu akiondoka mji wa Kiislamu haambiwi amegura au amwambiwa amesafiri amesafiri atarudi lidhalika mtume akawabainishia wale muhajirun walikuwa maka ambao kwamba hawakupata fursa ya kugura akawaambia kwamba thawabu za hijra zishakwisha sasa atakao kusafiri maka kwenda Madina aende lakini si hijra haiitwi hijra thawabu za hijra na ajri za hijra zimemalizika kwa mimi kuftahihi maka baada ya kuifungua maka ashaitukua maka ashaigeuza akaifanya daulatul islamia akawaambia wale ambao hawakupata fursa hii kwamba hii ibada ishawapita ibada hii ishakwisha haiko maka lakini miji mingine iko kwa sababu maka ishakuwa mji wa Kiislamu kwa hivyo hii hukumu itakuwa ni kila mji wa kikafiri ndo yajuzu kugura sasa mtapata thawabu za hijra ikiwa watoka kwenye mji wa kafiri ama maka khalas hijra hakuna tena kutoka maka kwenda madina anayetoka maka saizi kwenda madina huitwa msafir haitwi muhajir huitwa musafir safari yake ya kawaida kwa sababu ametoka mji wa Kiislamu amekwenda mji mwingine wa Kiislamu mana Madina ni mji wa Kiislamu Makkah ni mji wa Kiislamu kwa hivyo baada fathu Makkah aliosafiri kutoka Makkah kenda Madina huwa amesafiri hakuhajiri na zile thawabu za hijra zimekwisha hiyo ndio maana la hijrata baada al-fath yani baada fathi Makkah ولكن lakini kilichobakia nini sasa jihadun wa niyya jihadun wa niyya hii ndio iliyobakia iliyobakia ni jihad jihadi haikuondoka mtume amwambia watu wa maka kwamba sio kwamba leo mimi nimefutahi maka sikupigana basi kwamba na jihadi hukumu yake ishaondoka la jihadi iko ndo akawaambia walakin yani illa jihad jihadi iko itabakia madamu sababu zake zimebakia wakati wowote sababu ya jihadi ikisimama jihadi itasimama kwa hivyo mtume akamwambia hukumu hii ni hukumu ya kuondosha ni hijra ndio iliondoka tu maka ama maka kupigana jihad jihadi iko ikitokea dharura kupigana na kufar tutapigana lakini hijra hakuna kwa sababu ushakuwa ni mji wa Kiislamu walakin jihadun lakini jihadi itaendelea na itabakia bora tu sababu zake zipatikane wania na nia ya jihad pengine jihad za kuwa haipatikani kwa sababu sababu zake hakuna kama saa hii mathalan saa hii hakuna jihad saizi endelea kabisa hakuna jihad endelea wezi talabu aladu saizi lakini kwenye moyo wangu mimi sahi nijiambie siku yoyote inshallah Mungu anipe umri siku yoyote jihadi itakapokusimama ya kisheria mimi nitaingia niende ukiishi na nia hiyo utapata thawabu kana kwamba uko kwenye jihadi sahihi Allah akbar eh hadha fadhlu adhim sasa hizi tunajua hakuna jihad yaendelea sio mimi na wewe na mwingine na mwingine tuwe tunania kwenye moyo siku yoyote hapa itakapokusimama sababu jihad mimi nitajitolea niende hiyo ndio nia yako ndani ya moyo basi utapata thawabu kwa hiyo nia hata kama jihad haikusimama mpaka ukafa utapata thawabu kana kwamba wewe ni mujahid mpaka kufa kwako wa hadha fadhlun adhim na wengi katika sisi leo tuaghafilika kuweka nia kama hii sema hakuna jihadi bana ndiyo hakuna mkweli saizi hakuna Sabu hakuna sababu zaki lakini kwenye moyo wako Ikonia nia kwamba kitajiko tatoka naam kama muislamu naam bila shaka siku yote kismama jihadi ya kikweli Tumundani ndani basi utaandikiwa thawabu ye, hata kama jihadi ikusimama mpaka kufa kwako utapata ajir kana kwamba wewe ni mujahidi kwa sababu nia yako mtume amesema jihadun wa nia au nia yani kwa hivyo hata kama hukwenda jihad nuia jihad mwenye akili uishi hivi hata kama saizi hakuna jihad wewe nuia kila siku weka nia ya jihad kwenye moyo wako hii ndo maana ya hadith. vile vile hijra vile vile hijra saa hii mathalan waweza kumnasihi mtu kumwambia toka hiyo miji ya gharb uje kwa huku kwa sababu hiyo miji si mizuri ni kweli na yeye atakukwambia a nyinyi pia huko mko kwenye biladul kufru ni kweli sisi pia hapa tuishi kwenye biladul kufur na kule pia biladul kufur kwa hiyo na wao watakwambia na wewe na wewe pia gura hapa wazi hapo sasa utamjibu vipi utamjibu hivi kwamba mtume sana salama asema wania mimi niko huku niko na nia nikipata mji wa Kiislamu utanikubali nitakwenda wewe ulio huko huna nia kama ya kuya umekatikia huko na husifu na huku ndiko ndo ulimwengu huku kwingine tuko kwenye mashimo sasa wewe na maana hana nia lakini ndiyo mimi naishi huku lakini niko na nia saa yote nikikubaliwa fursa kwenda miji ya Kiislamu mimi niko tayari nitahajiri niende biladul islam maujud lakini saa hizi hatuendi kwa nini hatuna istitaa zile nchi hazitotukubali saa hizi na sisi wenyewe pengine kusafiri gharama hatuna kwa hivyo sisi twaishi kwa nia ya kuhajiri siku yote tutahajiri tupata fursa lakini wale waliokule hawaishi hivyo wao wanaishi kwa nia ya kubakia wala mtu hajapanga kuhajiri bidalil wale wenye wenye uwezo nchi za huko pasi zao za kubaliwa nchi nyingi za dua za za Uislamu utakuta mtu haendi kwa sababu gani kwa sababu yeye si kama mimi yeye na stitaa pasipota yake yaheshimika kokote akienda kwenye nchi ya Kiislamu kwa hivyo huwezi mfananisha yeye na wewe hapa haifanani kwa sababu yule anao istitaa akitaka kujisikia kuishi nchi yoyote ya Kiislamu anaweza kuruhusiwa kulingana na nguvu ya pasipoti yake lakini hawezi kwenda limadha kwa sababu hajui kama kwamba kuna hukumu ya kugura na kuhajir kwenye miji ya kufara haelewi kama maskini lidhalika haya masala muhimu sana wengi sisi waislamu tumeghafilika nayo sana sana sana hata sisi hapa tulipo hata kama hatuwezi hijra ni muhimu tuweke nia ulale na nia kila siku siku yoyote utakao kupata fursa mimi nitahajiri kwenda mji wa Kiislamu utakuwa wapata thawabu za hijra eh, hata kama utakufa huko wewe utaandikiwa thawabu ya aliyenuia hijra kwa hivyo siku yote ukipata istitaa na ile miji ya Kiislamu itatukubali tutakwenda Hii ndio takaiwe nia yako hata kama huwezi saa hizi basi utaingia kwenye hii hadithi kwenye walakin jihadun wa nia kwa hivyo nia ni masala muhimu sana waweza kufika kwenye thawabu kwa nia yako tu bila kitendo kwa sababu wanuia mazuri wanuia mazuri lidhalika imamu ahmad rahimahullah alimuhusia mwane abdullah alimwambia mwane ya, ya ibni ewe mwanangu akamwambia idha nimta fanwi qiyama leil kila siku kilala nuia kusmama usiku Mba utasmama usiku uswali wewe nuia tu akimwambia fa inkumta fabiha wa neema Allah kikuwafikia ukainuka ukasimama usiku ukaswali basi khairi wa illa ukapitikiwa ukalala kwa usingizi usiinuke usiku kutiba laka ajru niyatik amwambia mwana eh? hata kama hukuswali usiku lakini ulilala na nia nia mke kuswali alafu ukapambaukiwa utaandikiwa thawabu za kama umeswali usiku الله أكبر eh? هذا مسألة عظيمة yaitwa fiqhu nia mtu kufahamu namna ya kunuia na saa ingine ukifahamu fiqhi hii basi wallahi utakuwa wewe chuma thawabu wengi hawajui uko hapa waishi hapa na huku wachuma sababu za hijra na huku wachuma sababu za jihad na huendi lakini hii ni tawfiki ya Allah kumfahamisha ule mja kunuia aweze kunuia kwa hiyo hii hadithi imebeba masala na faida adhima jiddan hata kama hatuwezi kufanya hizo amal lakini tunuie jihad tunuie hijra siku yote tukipata fursa hizi mbili tuwe wenye kuzifanya basi tutakuwa tuishi na nia hiyo huku tukiandikiwa sababu za hijra na huku tukiandikiwa thawabu za jihad mpaka tukifa itakuwa tumekufa kwenye hali nzuri mwisho hadithi akasema wa idha stumfirtum fanfiru wa idha stumfirtum na mukitolewa na kiongozi kuambiwa nendeni jihad fanfiru ni wajibu mumsikize mutoke jihad alistinfar yafanywa kwenye jihadi ya wajibu الآن مثلا zimesimama sababu za jihad wali al-amr kiongozi wa nchi ameamrisha nataka waislamu wanaume wote wanikujie hapa twaenda jihad ukiitwa ni lazima mtume asema fanfiru imamu kiongozi akiwaita kujeni hapa tupange jeshi tutoke ni wajib kila muislamu mwanamume asikize hiyo amri ima awaite nyote kwenye mji au achegue watu kwa majina yao watu fulani na fulani na fulani na fulani wale walotajwa ni lazima wafuate amri ya kiongozi waende jihad wataki wastaki lazima waitii ile amri ya ule kiongozi ndio mtume alayhi salatu wasalam akasema wa idha stumfirtum mukitolewa mukipewa amri mutoke kwenda vita fanfiru nendeni musikatae musikatae kwa sababu sasa wewe kwako wewe ishakuwa wajibu jihad kwa nini imekuwa wajib kiongozi amekuamrisha na ni lazima utii amri ya kiongozi isipokuwa kwenye maasi tu ndo hutomtii na jihadi si maasi jihadi ikisimama kwa sababu zake ni qurba na ni taa kubwa ambao kwamba masahaba walikuwa wakitamani kutoka na mtume alayhi salatu wassalam kwenda kwenye hizo vita fi hadha alhadithi fawaid katika faida za hii hadithi الحديث أخرجه البخاري ومسلم لكنه لتمكن لبخاري اللفظ للبخاري أولا فإذا كوانزا الحديث دليل على أن الهجرة من مكة قد انتهى لأنها صارت دار الإسلام حديث دليل dalili ya أن الهجرة من مكة makka كهجيري كتوك مكة قد انتهى شكشا kwa hivyo ibada ya hijra kutoka maka imekwisha ama ibada ya hijra kutoka biladul kufru nyingine iko hukumu yake mpaka dakika hii iko na ni lazima mtu atoke lazima liannaha sarat dara islam kwa sababu maka ishakuwa ni mji wa Kiislamu kwa hivyo madamu maka imekuwa mji wa Kiislamu hulazimishi tena kugura si wajibu tena kugura ni wajibu kugura ilipokuwa ni darul kufru kwa hivyo nchi yoyote ambayo kama ni darul kufur ni wajibu gure mpaka igeuke ile nchi iwe darul islam ikiwa ni darul islam basi sasa si wajibu tena kuhajiri kwa sababu ni nchi ya Kiislamu kwa hivyo nchi kisha kugeuka ikawa ni nchi ya Kiislamu kugura ibada ya kugura huwa ishaondoka iliyobakia sasa ni kusafiri tu kwenda mji mwingine na kurudi nyumbani naam hiyo ni faida ya kwanza kwa hivyo hii hukumu ni khas ya mji wa maka na kila mji unaofanana na maka kila mji ambao kwamba umepinduliwa kwa nchi ya Kiislamu khalas si, si, si lazima tena uhajiri wala ugure kwa sababu waishi kwenye darul islam waishi kwenye nchi ya islamu inaotakikana kugura ni ikiwa waishi kwenye nchi ya al-kufur naam thaniyan faida ya pili fihi hadithi pia ni dalili kuonesha wafihi anna aljihada baqin ma baqiya asbabu jihadi itabakia madamu visababu vake vitabakia hadha hu kwa hivyo jihadi haiishi kwa sababu gani visababu vake haviko viko vaendelea havijakwisha mpaka sababu zake zitakapokuondoka na jihadi itaondoka na sababu ya jihadi nini sababu ya jihadi ni wujudu alhaq wal batil ikiweko haki na batil lazima jihadi itaendelea na hakuna siku ardhi itakosa haki na batil kila siku maisha ni mgongano baina haki na batil tauhid na shirk tauhid na shirk madamu hizi vitu viwili viko jihadi itabakia haiondoki visababu vikisimama tutapigana visababu vikiwa haviko kama saa hizi hakuna visababu hatuwezi hatuna ala hatuna amri hatuna chochote tutastahimili kwa hivyo saa hii mathalan haki na batil iko kwa hivyo chanzo cha sisi kupigana kiko lakini kwa nini hatupigani kwa nini hatupigani kwa sababu qarain na wasail za kuisimamisha jihad hakuna hakuna jeshi hakuna uongozi hakuna silaha tapigana vipi kwa hivyo saa hii kwamba watu waislamu hawapigani haina maana jihadi hakuna. Haa, ni uislamu hawana uwezo. Siku yoyote atakapopata uwezo watarudi kwenye masala ya jihad kwa mpangililio ule sharia ulioweka kuwe kuna kiongozi, kuwe kuna daula, kuna jeshi, kuna bendera chini yake, sio kikundi huku kikundi kule, kikundi msituni, kikundi wapi. La, hii ni fasad, dhihika fasad, watu kuingia misituni na makandra ya mabomu kirepua huyo kirepua huyo kitoka barabarani kiua watu la huo ni ujambazi huo ni ujambazi wala uislamu hauamrishi masala haya kabisa na naam ثالثا tatu wa fihi anna النية salihah عند تعذر العمل الصالح يؤجر عليها الإنسان أن النية الصالح نهي نفائدة كبوة سنة نكوانبا وكنوية نية جيمة وكنوية جيمبو زوري نية يكوي كواني مزوري عند تعذر العمل لكن إلي عمل لو ينوية هوزي كيفانيا هوزي كيفانيا لكن ونوية وتاكا لكن ينشندو كيفانيا بس يؤجر عليها ولمت تبتا ثوابو كأنه عمل كان كوانبا مفانيا madamu amenuia ataka kufanya ile amali ya khairi lakini hana ala hana vitu vya kumfanya afanye amekosa uwezo amekosa istitaa basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa ajri ya nia kana kwamba amefanya lakini hakufanya Allahu akbar hadha fadhlu adhim na hii inaonyesha ukarimu wa Uislamu kwamba ni dini karimu sana kwa hivyo hivyo hivyo alladhi yaishu fi baladi al la yastati'u alhijra kwa mfano sahii kuna mtu anaishi kwenye mji wa ukafiri hawezi kugura lakini kwenye moyo wake kuna nia sadika ya ukweli kwamba siku yoyote atakapokuruhusika kutoka hapa akapata stitaa atagura aelekee mji wa Kiislamu ukiishi na nia hiyo basi Allah atakuandikia thawabu za hijra eh, mpaka ugure au ufe lakini utapata thawabu za hijra kwa sababu umeishi kwenye biladul kufru na ndani ya moyo wako una nia kawi una azma kubwa kwamba siku yoyote nitakapopata uwezo nitatoka nchi hii hiyo ndio muislamu anataka awe ikiwa amal huwezi kuifanya nuia ngao usikose ajru zania na hii ni masala yaingia kwenye kila ibada haingii kwenye jihadi tu wala hijra tu lidhalika mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwenye sahihi muslim au bukhari hadithi ya bi musa wa ghairihi إذا مرض العبد أو سافر تمسى صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر مجي أكي ومغونجوا أو أكي سفيري أكبت عذر يغونجوا أو كبت عذر يا سفاري كتب ما كان يعمله صحيحا مقيما أتاندكي وثواب زعبادة زيلة الكوكيزفانيا كان كمان صحيح سمغونجوا na kana kwamba ni muqim sio msafir yani zile harakati zako za kawaida unaozifanya kabla ya ugonjwa na kabla ya safari utaandikiwa hivyo hivyo zile amali zako kwa sababu umpata udhuru anta maadhur kwa hivyo lau kama hukusafiri ungefanya ile ibada lau kama si ugonjwa ungelikuwa waendelea na ile ibada hiyo ndio nia yako basi huyu mtu ataandikiwa sababu kana kwamba ameswali kama ni swala ibada yenyewe au chochote hata kama amesafiri ataandikiwa kwa hivyo hii ni kaida yaingia kwenye ibada zote amali yoyote umeshindwa kuifanya mwili wako hukusaidii nguvu za kipesa huna kwa mfano mtu hana stitaa ya kwenda haji sahi hana stitaa lakini kwenye moyo wake ana nia ya ukweli si urongo siku yoyote Allah subhanahu wa ta'ala akinipa tu uweza safari ya kwanza mimi nenda haji huyu ataandikiwa sababu za haji hata akafa hivyo وهذا فضل الله yutihi man yasha lakini usiishi kwamba huna uwezo wa kwenda haji basi na nia pia ukakosa uwezo wa kunuia ah, hapa takuwa ni hasara mara mbili ikiwa huna uwezo wa pesa uwezo wa nia unao kila mtu ajua kunuia kila mmoja anao uwezo wa kunuia kwa hivyo ngaa basi kwenye moyo wako usikose nia hata ukafa wallah hata ukafa ukwenda haji utapata thawabu kana kwamba umekwenda haji Allahu akbar lidhalika ulama asema fadhila za Allah hazikisiwi usikisie fadhila Allah kwa akili yako useme oh itakuwaje bwana mimi nitoe mapesa nikate tikiti nisafiri niende haji nirudi niwe sawa sawa na yule aliyoko nyumbani ambaye ah, amenuia tu haa wewe utapata ajira kulingana na amali yako na huyo atapata thawabu kulingana na nia yake shida iko wapi ubakhili wa nini kwani huyo akipata wakerwa na nini waumia nini wewe la Allah hatakudhulumu wewe na huyo hatamdhulumu sasa tulia mwate huyo apate ajira zake na wewe utapata zako za kwenda shifi kwa hivyo hivi ndivyo ataka awe mu'min lidhalika nitawapa mfano mdogo ulitokea Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Tabuk Tabuk ni zita zilikuwa vita vizito sana kwa uislamu lidhalika munafiqini wingi walishindwa kutoka tu Tabuk kwanza ni mbali ya Madina takriban sahihi Tabuk na Madina ni kilomita 500 si mahali padogo na ujue sasa ni kilomita 500 kuna lami barabara nzuri na gari zamani ni majabali upande kama hapa saa hizi waenda kwa masaa mawili zamani ungekwenda kwa masaa manane vile mko miguu na hakuna barabara Tabuk jua kali mpaka Umar radhiallahu anhu anasema katika ya Tabuk tulishikwa na kiu mpaka tukaona hizo shingo zitakukatika kwa kiu. Asema mpaka mtu akimchinja ngamia alafu ndani ya tumbo akatoa kile choo cha ngamia kwenye tumbo kikikamua kitoe maji alafu anwe yuanua maji ya choo cha ngamia ndani ya tumbo ambao hajakitoa kwa sababu tumboni kuna maji maji akamue anwe Allahu akbar yani shida hizi vita vilikuwa si mchezo sasa yatarajia masahaba atapata ajira nyingi manake tabu kutoka na mtumi masafa marefu kiu vita zikaenda karibu siku ishirini na wako Tabuk sasa katika ile tabu mtume akawatazama masahaba zake walivyochoka na ile jua na, na vita akawaambia maneno wakashangazwa sana akawaambia inna bilmadinati unasan ma tasiruna masiratan wala taqta'una wadiyan illa kanu ma'akum sharakukum fil ajr asema kule Madina saizi kuna watu wako ndani ya nyumba yao wamefinikwa na kivuli lakini mnapokwenda wawawaza nyinyi nia zao ziko na nyinyi saizi muslimi unako mali fulani saizi waislamu wako mali fulani saizi washafika Tabuk saizi hawajafika hamu yao ni hiyo hawakuweza kutoka na mtume walikuwa hawana hayawani hawana silaha hawana chakula mtume akiwaambia zadun wa rahila mwenye mnyama aje na sisi ambaye hana mnyama asubiri sina uwezo kumbeba hicho ndio kilichowaziwia wakabakia Madina lakini nia yao walikuwa waende Mtume sana akamwambia sharakukum fil ajr wao ni shirika na nyinyi kwa sababu mtakachokupata na wao watapata maswahaba wakashangaza kwamba ya rasulullah wa hum bil madina na wao saizi wako madina wapumzika kule naam wa hum min madina lakini kama nini habasahumul udhur wao wangekuja lakini udhuru umewafunga hawana hayawani hawana silaha ya visa kupigana wana kwa hivyo usijisalimishe kama ibada huna uwezo wa kuifanya mwili wako haukusaidii afya yako haikusaidii au na udhuru wa safari au uwezo wa pesa huna nuia ile ibada utaandikiwa sababu kama umeifanya na hilo fadhila ya uislamu wala usioni ni kubwa hilo kwa mola wako kusema eh itakuwa vipi ame itakuwa kwa sababu Allah hakisiri fadhila zake akilipa Allah yuwalipa kwa wingi halipi kama sisi kwa tuhesabiana umenipa kumi na mimi nitakupa kumi ha ah, Allah subhanahu wa ta'ala akilipa yuwamimina thawabu hivi ndivyo alivyo mola wetu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii amali sikushangaze nia tu ukonuia kwenye moyo ikakufikisha mbali sana رابعا فائدة نجينة كتك فائدة ذا حديث وفيه سماحة الإسلام ورحمة الله على عباده يونيشا أزور وإسلام نوسهالي وإسلام وإسلام ما تسهلي شيئا مامبو أجري نينجي كوانياتو حتى هو كفاني العبادة هي سهالي بلا شك والله كوني ديني زنجيني هكونا هايا dini za batil hakuna haya haya utayapata kwenye dini yetu ya Kiislamu wa rahmatullahi ala ibadi na rahma ya Allah na ukarimu wake kwa waja wake amali wewe hata hukuifanya madamu ni maadhur lakini nia yako ilikuwa ni mkweli ungeifanya basi atakuandikia sababu kana kwamba umeifanya na hii ndio tambihi muhimu atakayofahamu haya masala watu wasiyachukulie masala ya machezo ah kwamba nenda mimi nitakwenda kwa nia bwana mimi nitakwenda kwa nia nyinyi nendeni la la wewe utamficha mimi utumficha mola wako lakini Allah subhanahu wa ta'ala ajua ndani ya moyo wako wanuia ni mkweli au ni mrongo maana kuna wengine humlango hupanua mpaka wakafanya shere na stiza nini ah, ndeni sisi nia ya tutosha na uwezo wanao huyu hamo mimi simzungumzi huyu huyu atanyimwa sisi tumzungumzia yule ambaye kwamba lau si ule udhuru angekwenda kwenye ile ibada na angefanya huyo ndo mtu tumzungumzia kilichomfunga ni udhuru na istitaa hana na Allah yuwajua kwenye moyo wako kwamba ni mkweli ungekwenda au si mkweli hawa anajua kwa hivyo usi, usione utanidanganya mimi la lakini mimi nidanganye lakini Mola wako subhanahu wa ta'ala huwezi kumdanganya kwa hivyo hizi thawabu kubwa zimewekewa kwa wale wenye kunuia kwa ukweli si kirongorongo mwisho faida ya mwisho hii hadith وفيه أنه إذا تعين الجهاد hadithi dalili kuonesha jihadi ikisimama kwa wajibu wastanfara al-imamu an-nas na kiongozi wa nchi akawatoa wanaume waende ta'ayyanat itakuwa ni wajibu kwao waende fa innal jihada yusbihu fardh sasa itakuwa ni faradhi kwao jihadi itakuwa ni faradhi kwao lazima waende madamu kiongozi amewatoa waende naam hizo ndo baadhi ya fawaid kwenye hadithi ya hiyo ya 37 tumalizie na hiyo 38 ni fupi tu haina maelezo maelezo mawili matatu tu hadithi ya 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أسمع عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمع تومي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم si halali damu ya muislamu yoyote sio halali damu yake yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah muislamu anayepiga shahada mbili hizo shahadatu la ilaha illa Allah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah muislamu yoyote aliyotamka hiki kilma cha shahada huyo damu yake sio halali tena ni haramu kumwagwa kwa kukatwa au kuuawa haifai hata kumtia jeraha haifai illa bi ihda thalath isipokuwa huyo muislamu aliyopiga shahada akiparaga mambo haya matatu akifanya moja katika haya matatu tutamtia jaraha mwili wake kama lile jambo la kutiwa jaraha na kama kumuua tutamuua hii mambo matatu akiparaga hii sasa itakuwa haki tumuue kwa sababu sheria imeturuhusu katika hizi hali tatu tuwaue watu namna hii hata kama yupiga shahada atauawa hali ya kwanza annafsu bin nafsi akiua mtu mtu amemfanyia mtu jinaya akaenda akamuua huyo anaeta anayetauawa kisasan na hii ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala anayeua husimamishiwa kisasi akauawa na hundo waadilifu wale waliouawa mtu wao watasikia raha wanapoona naye ule, ule adui ameuawa na wao roho zao zitatulia na ndio uadilifu wa Kiislamu sio kama hukumu zingine za kitwaghut kwamba ati mtu atafanya mpango auwe kisa ambio haya kuna neno awasukumwe jela nyaka haifanani na hukumu ya Allah hukumu ya Allah usimamishiwa qasas Allahumma illa wale wenye damu waiwache na hii ndio uadilifu na ndio usawa kama siku muua ule mtu umemtia jeraha mathalan umemkata kiungo iko kisasi kwenye viungo iko kuna kisasi kwenye nafsi nafsi uwawe kuna kisasi nyingine ni kwenye viungo kama mtu mathala hakumuua mtu lakini amemkata mkono na yatakatwa kisasan au atalipa dia atalipa dia amepoteza kiungo cha mwingine kama yalipizika haya hailipiziki tatoa dia wa hakadha naam pili mtu wa pili ambaye kwa damu yake ni halali wasayibu zani wasayibu zani na mzinifu ambaye ashaoa kwenye nikaha sahihi mtu ameoa nikaha sahihi si nikaha ya batil sahihi masharti ya nikaha yametimia yote akaoa thumma baada dhalika waliyadhu billah akaenda akafanya fahisha ya zina huyu hukumu yake huuawa kwa mawe pigwa rajm fanyiwa rajm akapigwa mawe mpaka akauawa na hii ndio hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu ya mtume wake alayhi salat wassalam na hapa ndipo kuna maslaha kwa sababu huu uchafu ni fasad kwenye ardhi wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuhalalishia kuoa wake wanne sasa iko haja gani ya mtu kwenda kuzini umeona mke mmoja hakutoshi ongeza wa pili umeona wapili hakutoshi ongeza watatu watatu hakutoshi ongeza wanne wanne lazima watakutosha kwa sababu Allah asema ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kwani Allah hamjui mja wake amjua kwa hivyo Allah ajua kwamba wewe mume utatosheka na wanawake wanne akakujalia wanne toshekea hapo alipokupimia Mola wako lakini kaoni wewe una mke mtu aende mke huo ni mke wake nyumbani rasmi alafu na nje uzunguka na ule zunguka na ule uzunguka na ule hadha la yajuz hadha sisi hatuna masala hayo kama mambo ya madini zingine kwamba wewe mke ni mmoja tu lakini nje huko kafanye mipango yako la la yajuz hadha uislamu ni dini yenye nidham yenye mahasin yenye haya yenye heshima umemtaka msichana wa mtu nenda kwao kamchukue kamuombe zungumza na mawali wake sisi wallahi hufeli sana hapa sijui kwa nini twashindwa kufuata utaratibu wa sharia sharia haikulaumu wewe kupenda mwanamke haikukataza maana maumbile lazima utapenda mwanamke hukatazwi ni kitu maili Allah nkuumba nacho hakiwezi kutoka wala hakuna mwanamume hata mmoja ambaye hapendi wanawake ni urongo ni urongo lakini tu sheria imewekea nidhamu hayo mapenzi utayapeleka hivi umemtaka mwanamke nenda kwao ya nini kwenda kukimbizana kimbizana na kufukuzana naye kule na kule kule na kule kukosa hishma kukosa haya la la la alafu sema uislamu la uislamu kukutia dhiki dini ya Allah amekwambia umeona moyo wako umemailika kwa mwanamke fulani nenda akamtaka upewe usipewe mambo mengine nenda kwa mwingine lakini kaunu kueneza fahisha kwenye mji wazunguka na unaonekana na kule unaonekana na yule bila shaka hadha haram la yajuz hadha sasa mtu kama huyu akiwa anafanya tabia hizi na ameshaoa huyu hupigwa mawe mpaka kauawa ikithubutu mbele ya mahakama kwamba huyu bwana amezini imma kwa ushahidi au kwa kukiri mwenyewe atapigwa mawe mpaka kufa hapo tukimuua ni halali kwa sababu imesimama sababu ya kisheria kuuawa tatu mtu wa tatu ambaye kwamba huwawa walmariqu min ad-dini at-tariku liljamaa na yule aloacha dini alortad almariq yani almurtad an ad-din wal billah aloritadi alikuwa muislamu kisha akartadi akaacha waislamu akaingia dini nyingine akaacha dini ya Kiislamu dini ya haq akartadi wal billah akaingia dini za batil huyu huuawa murtad huuawa bila shaka huuawa baada ya kutakwa tauba siku tatu ufungiwa mahali kiongozi wa nchi akamtaka tauba siku ya kwanza tubia urudi kwenye Uislamu siku ya pili hasikii siku ya tatu akikataa kutubia huuawa huuawa kwa sababu hutakuwa ashaamua kuwa kafiri رواه البخاري ومسلم حديث يبقى بخاري ومسلم لكن هي لتمكن لبخاري kwa hivyo hiyo ndio hadithi hizi haki tatu zikipatikana kwa mtu zitahalalisha damu yake hata kabla ya hapo kwamba yeye ni muislamu haina shida nawe muislamu lakini madamu hizi ni dhima na ni hukuku za sharia lazima tutawatekelezea watu kama hawa wauawe na hii ndio hukumu Allah aliowahukumu فوائد الحديث أولا فايدة كwanza الحديث دليل على عصمة دماء المسلمين hadithi yaonesha isma kwamba damu za waislamu zahifadhiwa zimepewa isma yani kinga hifdhu hifdh maana isma kwa hivyo dini imekuja kuhifadhi damu sio dini inakuja kumwaga damu kwa hivyo uislamu ni dini iliyokuja kuhifadhi damu na kuzikinga zisimwagwe sio e, mambo ya batil yanaodai watu kutukana na Uislamu kwamba oh hii dini ni dini ya ugaidi ni dini ya kuua watu a'udhu billah huyu ni mtu ana chuki na Uislamu Allah maana hata makafiri wale wakubwa wamekiri kwamba Uislamu ule ulioko kwenye kitabu sawa sawa hauna mambo haya wao wenyewe wajua wale waliofungua vitabu vyetu wakasoma lakini haya wanaoyafanya waislamu yeo usiyafasiri kwamba na uislamu uko hivyo hapo tafeli uhukumu uislamu kama ulivyoshuka kutoka juu vile kwenye kitabu chetu ulivyo hapo ndo utakuwa umehukumu kwa uadilifu na ukitazama Qur'ani na hadithi za Mtume salam utakuta Uislamu umekuja kuhifadhi damu zisimwagwe kiholela damu za waislamu zisimwagwe na damu za makafiri pia zisimwagwe ila makafiri fulani wametolewa hao yajuzu kumwagwa damu zao kwenye masaili ya fiqh mengine ambao hapa si mahala pake leo kuyaelezea lakini al-asl umehifadhiwa uislamu kama huyo kafiri huyo murtad mtu alikuwa muislamu kisha akawa murtad huo faida yake nini kukaa duniani hunkuwa watu maana ataleta fasad atamtoa na mwingine kwenye dini amtoe na mwingine kwenye dini ataleta mafsada huyo huwa bila shaka kafiri ina hii huwa ثانيا فائده pili حديث وفيه بيان أن سبب عصمة الدماء الشهادتين وفيه بيان حديث يبينيش أن سبب عصمة الدماء سبب يهزدام كوكين والنيني الشهادتين نزيل شهادة مبيلة نزوز سيما مسلم يويوت أتكاو كوبيج شهادة مبيلة لا يجوز كموه hata kama kuna qarain umeona kuna ishara huyu si mkweli pia mwache hata kama si mkweli mwache madamu ameitamka shahada kwa ulimi wake useme oh, huu mrongo bwana ameona upanga huyu ndo wachana naye Allah atamhukumu kama ni mrongo lakini akisha kutamka shahada tukaisikia sisi tutaihifadhi damu yake hata kama ni mnafiki ni mrongo tutahifadhi damu yake kwa sababu ametudhihirishia shahada ndani ya moyo wake hatujui tumwachia Allah atamhukumu kama ni mrongo haifai kumtuhumu uislamu wa mtu kama hajatoka kwenye dini kwa yakini haifai lidhalika mtu akishakupiga shahada mbili lazima tuihifadhi damu yake tusimwage hii ndio sheria inavyotaka lidhalika usama radhiallahu anhu alipomuua yule bwana alosilimu mwinulia upanga akapiga shahada akamuua mtume swalla sallam alimlaumu akamlaumu mpaka akajuta kwa nini nilifanya jambo akataltahu baada an qala la ilaha illa allah akataltahu akakariri mpaka usama akasema natamani anyamaze alipomhurumia mtume kwa hasira alikuwa nazo kwa nini ulimuua baada ya shasema shahada akamwambia ya rasulullah huwa mimi na mimi na upanga nitakumuua akaona fadhali ya silimu amesema kwa sababu ya upanga mtume sasa sallam akamwambia umeufungua moyo wake ukaona kwamba alikuwa amenuia hivyo akanyamaza kambe خلاص wachana na watu kufungua vifua vya watu wewe muhukumu mtu wazi anakudhihirishia muhukumu hivyo hiyo ndio hadithi ilivyo thalithan faida ya tatu وفيه مشروعية القصاص لمن قتل نفسا متعمدا حديث يتونيشا كما نشارية قصاص نتوكي هو وتواوى وقصاص وفيه أيضا فإذا أن مشروعية حد الرجم لمن زنى وهو محصن حديث دليل يكونيشا مزنيف وكي وشاوى وبيق وما يمبك كوفا نايكي ونبكرا هجاوى وبيق ومبوك وميا موجا na kama mwanamume hutolewa mji mwaka mzima kama mwanamke hana hana hukumu hiyo kama mwanamume lazima atolewe na mji mwaka mzima hana ruhusa kurudi kwao paka mwaka uishe hii kama adabu faida خامسا فائدة مشو وفيه أن المرتد يقتله ولي الأمر مرتد هو na kiongozi wa nchi sio raia a a umemshika murtad mfikishe kwa mahakama pelekee kadhi peleka kwa hukumu ya kisheria hakuna wali al amr hatuna kiongozi muislamu wachana naye wachana naye kuambiwa muue wewe wewe kama raia utakuwa hukumu la kutekeleza hizi hukumu ni, ni kazi ya wali al amr kiongozi muislamu hatuna kiongozi muislamu hatuna hudud hudud hatuwezi kufanya mpaka tutakapokupata kiongozi muislamu ndio hudud zitasimama lakini kwa masala kila mtu akimwona mtu amuue eh, itakuwa ni kazi islamu si dini ya faudha uislamu hautaki fujo umemshika mtu amekunwa khamr peleke kwa mahakama ukuambiwa wewe mchape mboko ah hadi ya hamr umemwona mtu amefaraga wizi tukue mpeleke akatwe wa hakadha kuna watu fulani ambao ni viongozi Allah amewachagua kazi yao ni kutekeleza hizi hadi na kuwatekelezea wale wakosa kwa hivyo al-murtad yaqtuluhu waliul amr kiongozi muislamu ndo atamuua baada al-istitabati thalatha baada kuombwa tauba mara tatu siku tatu yani siku ya kwanza ataambiwa tubia au tutakuua hasikii siku ya pili akaambiwa tubia au tutakuua hataki siku ya tatu akaambiwa tubia ama tutakuua akasema hataki basi huuawa kabisa huyu na maana ameamua kufa hivyo waliaadhu billah naktafi bihadha alqadr inshallah zimbakia hadithi mbili tutazimaliza eh, kikao kinachokuja biidhnillahi taala itakuwa ni kitabu cha pili ukimaliza wiki ijao kwa hivyo wiki ijao insha allah tutamaliza vitabu viwili biidhnillahi taala alafu nitawapatia mwongozo tutafanya nini insha allah <clears throat>